вона за чужим велінням не відчиняється. Ну так, я міг уточнити, сказати, що Аліна чорнява, що в неї лице зовсім не таке зле і шорстке, як на тому фотороботі. Але я подумав тоді, а навіщо? Чому я повинен розповідати про оцю нещасну дівчину, не відаючи, на добро чи на зло повернено буде мої слова? Окрім того, я знову кажу окрім того, бо мене зв'язує з цією дівчиною ще щось. Може, я навіть закоханий в неї, по-своєму закоханий. Але це так. У нас з дружиною не було дітей. Аліна виростала буквально у нас на руках. Ви знаєте, яка професія в Аліниного батька? Коли вже вона стала дорослою, а я коротше. Ви бачили в мене книжки, рідкісні, раритети. Ви не поцікавилися ними, а це дівчисько буквально вона їх ніби і не читала, а відтворювала, відновлювала в пам'яті якась книжкова реінкарнація, чи що, повернення у своє минуле існування з допомогою давніх текстів. Іноді Аліна приносила якусь нову книжку. До того нещастя, що зруйнувало їхню родину, ми читали з нею Кортасара. Кортасара? Прізвище письменника вирвалося з грудей якось несвідомо. Коли незваною приходила в чуже життя, знімаєш з нього запону таємничості, знаходячи за нею бруд, пиятику, розпусту великі гроші, злочини, злочини і знов злочини. То тоді якось забуваєш про великий прекрасний світ, де течуть світлі ріки, зеленіють шовкові трави, лунає небесна музика, де панує любов, велич і вічність. І хоч за своєю жорстокою тричі проклятою роботою забуваєш про це. Та все ж знаєш про його існування. А ось про те, що саме тоді, коли ти, мов леді Макбет, змиваєш і не можеш змити з себе чужої крові, саме тоді хтось може сидіти і спокійно читати химерного письменника. І не просто хтось, а спокійний старий музикант і гостроока вродлива дівчина яка завтра стане вбивати людей або ж принаймні буде запідозрена у цих страшних злочинах. Ви сказали Кортасара? повторила своє запитання Оксана. Гру в класики. Там багато про музику. Знаєте, музика об'єднує людей більше, ніж ЮНЕСКО, авіалінії, курс долара і пташині перельоти. Цього не скажеш, вийшовши на вулицю, як не скажеш і того, що весь інтернаціонал не може зрівнятися з першим тактом регтайма або першою фразою блюзу. І где б не сидел я, всюду мне снился далекий край. І так мені здесь було худо, что лучше не поминай. Блум-блум-блу. В романі наводилися тільки слова печальних блюзів. Я складав до них музику, імпровізував для малої на саксофоні. Звісно ж, чистісіньким безумством було пробувати висловити батьківську скорботу через фаді єс. Однак такая тоска повсюду, от пола до потолка. Из города он уехал, и в доме одна тоска. Набит мой почтовый ящик не письмами, а тоской, а в хлебнице плесневеет тоскливый ломоть сухой. Тоскливая банка с мясом, тоскливый шкаф платяной. Но нет тоскливей постели, где мне засыпать одной. Блум-блум-блум. А тоді ця смерть безвидного, чесного чоловіка, і це безпомічне дитя змандрувало. І що тепер буде, ніхто не знає. І хто мені скаже, де вона і що з нею? Ви питаєте мене?